banje kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo gutega abiri ibiganiro bica kuri no samirizi isanganiro turi ku munsi w'Imana ni kwigenekerezo rya 33 mu kakaro mu mwaka wa 2023 ndabaye ikaze mu makuru tugiye kubashikiriza avugwa mu rurimi rw'ikirundi yo kuri no mutaga ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Amafaranga aheruka gushingwa ku badandaza bakorera mu isoko ya Ruvumera hari hagati y'ibihumbi amajana 450 n'ibihumbi amajana 600 azorihwa mu Kigober ngo azotuma ibiciro bitandukanye bibandanya vyongera nivyashikirijwe n'abanyagihugu bahamagaye mu kiganiro giricushikirije cyano kuri radio isanganiro kuri ivyo urongo hamwe ry'abadandaza mu Burundi ari ryo Akubu Antoine Muzaneza ngo nubwo ivyo biciro bitangura gushikwa mu ngiro muri kuno kwezi ngo ntihararengerana ko bisubirwamo Abana barenga ibihumbi bitatu nibo bajanywe mu bihugu bibanyi nka Tanzania na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bidakurikije amategeko. Ibiharuro bitangwa shiramwe ONCT Uwe Tonfler gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu mu gihe kuri no wa 30 mukakaro amakungu ahimbaza munsi wahariwe kugwanya ubwo rudandazwa. Abashoferi b'imiduga mito mito yunguruza abantu yo mu bwoko bwa Probox bava igitega baja ibujumbura bahagaritse akazi imvo zikaba ari uko ibeye icyenda leta yababwiye ko batarenza badashobora kuyikorera ko kuko boba bariko barakora bahomba amakuru sayo gusa tubafitiye n'ayandi mu kanya isase nido nido mu buhinga bw'ivyuma engineer Albert ni wari katuma amajwi abashikira mu ibereho satatu nenge twese yamwe tuti ni musangwe ikaze bazohora bari ha muri obr ku kwezi ni meshi cyane akazotuma n'ibindi n’ibindi bidandazwa biduga ibiciro ku rugero rwo hejuru bamwe mu banyagihugu bakuye mu kiganiro gira icyo ushikirije gica kuri radiyo isanganiro ku munsi wa gatanu w'inondwi basaba abashinga amateka ko bova mu gacerere bagakurikiranira hafi icyo kibazo tubategabire tewe ndadandaza ndandariza aha mu isoko ya ruvumera mu byo ndandaza ku by'ukuri ntibyoba birenza nk'imiliyoni nka zibiri ikigo cya oberi kinsaba ko notangira rimwe amafaranga angana n'ibihumbi amajana ya meri badukuye ku icumi na bine baca badusira ku bihumbi amajana ane na mirongo itanu turabye imiborogo ihari kumburebe na jewe ndimwo aho rero ibyo ndabipfutse kubera ari imbere indani mu isoko nyuma hanze n'uwo ufise utuntu dukeyi ngo azuriha amafaranga angana n'ibihumbi amajana atandatu leta idugije amakori biba bitegerezwa yuko umudandaza nawe acaza kuyaka umunyagihugu muto muto ujya mwirimiza natwe mu ntacyo tuba dufise mune wumva uwo mudandaza azoca abaho gutuma natwe ubwo ari tugize umudandaza kuko umudandaza adandaza butike bisanzwe ndazi yuko ikintu kirahubwa ibihumbi icumi hari kirenza ko amafaranga y'inyungu y'igihumbi kandi nk'ibintu bya butike arashobora kubicuruza n'umwaka bitaranasohoka mbere ugasanga nk'icyahereye ko muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri uyu munsi tugeze iki gihe biciye hasi itorero iko rero leta nigerageza irare yorohereza umudandaza kugira umunyagihugu nawe ake yorohereza umunyagihugu burya baza bamuteye amananiza ko ibizaba bo mu isoko mu ruvumera bigenda gutyo ku buryo umuntu yahora atanga ikori ry'ibihumbi ijana cyangwa mirongo irindwi na bitanu bashobora kumutagukiriza ku ikori ry'ibihumbi amajana atandatu mbe utanze ikora igihumbi magana atandatu ngira ngo uwo bufise uwo budandaza nk'ibintu birengeye imiliyoni icumi urumva ni barabe uko bigenda urabona byose ibintu byose ko byaduze urabona abashinga amateka bibereye ngaho nta kintu na kimwe bariko barabivugaho none baje baserukira imigambwe baje bavamwo baje baserukira abanyagihugu baraserukira abantu ariko barakuma bakurikirana ubuzima bw'igihugu kumbure n'ivyo bazobikorerako none babukurikirana kubwana munyamakuru ubona iki ubona bariko bavuga iki ko wari wese azali nakamu uriko urabatera nakamu ndiko ndabatera nyene nibave mu gacerere nibave mu gacerere imbere kuko n'amajwi murabona baza kuyatubaza mugabo tumaze kuyabaha duherukana muri uwo mwanya Bishikirizwa n'urongo ishirahamwe ry'abadandaza mu Burundi ariryo Akobu. Antoine muza neza abivuze mu gihe abadandaza bidoga ko badugirijwe amafaranga bahora barihira ibibanza mu masoko yubatswe na leta. arongoye akobu akavuga ko abadandaza bari ubwoko bubiri tumutega abiri kuri mikoro ya mireye kanyange hariho ikintu twategereza kubanza gutangira umuco ni uko abadandaza eh, bari imice kubiri hariho abasanzwe bari mu muce w'amasoko yubatswe na leta ubwayo hakaba hari n'abandi bari mu muce w'abadandaza bari mu bibanza bubatse bahawe na leta nyene e, notanga akarorero nko mu ruvumera ntibisa bisa na gatonya n'isoko rya kotebu iryo mu ruvumera n'isoko ryo mu ngagara n'ahandi e, canke kwijabe barafise ukuntu hubatswe no ku isoko rya kotebu rirafise ukuntu hubatswe ibyo rero twasaba yuko e, abariko babifatira hamwe muri rusange yuko bogerageza bakabanza bakegera serukira abadandaza tukabaha umuco ukuntu ibintu byokorwa kandi tutababaje eh, abagwizatunga abadandaza kandi twongera turiha amakori mu buryo bumeze neza umuce wo mu buyenzi mu ruvumera aho bavuga eh, yuko eh, bavuye ku bihumbi ijana bakajya ku bihumbi amajyana atandatu n'ayarenga tubona yuko icyo ni ikibazo gikenewe yuko twicarira abadandaza leta aribo abaserukira meri hamwe n'abo bashinzwe gutoza amakori mukaba munzi neza yuko ibyo twari twaranabisabye kuva na kera yuko kizira kikazirizwa yuko twujya tubona amategeko adukorokera ko tutabanje kujya inama n'ingingo turazi ko turi muri leta nkozi leta mbyeyi kandi twese turabene igihugu dushaka yuko igihugu cyacu gitera imbere twifuza rero yuko ibintu byose byoja inama n'ingingo kugira ngo ibi amategeko afatwe afatwe kuri bose kandi twayumvise kumwe mu ruvumera rero nibaza yuko eh, bubanza bakaraba neza iyo ngingo yuko itohava isubiza inyuma n'ibyo bariko bararondera bigasanga birasubiye inyuma kuko hariho abazohunga bamba ibibanza bakabireka kubikoreramo bakajya gukorera muhira iwabo abandi nabo barashobora kubikoreramo uku kwezi amezi abiri amezi atatu ukazosanga nyuma y'amezi atandatu ya makori bariko bararondera ntayo bashoboye kuronka Antoine Muzaneza harongoye ishirahamwe ry'abadandaza akobu nubwo ivyo biciro bitangurana n'ukwezi kwindwi ngo ntihararengerana ko vyosubirwamwo bigakogwa mu mutekano kubwo arongo ishirahamwe ry'abadandaza mu Burundi akobu Antoine Muzaneza ngo hotangwa umuco kuburyo bariha ayo ayo makori n'amatagisi atakwidoga bibayemo. tukiri muri ico gisata nyene kijanye no kuduza iby'ibiciro abashoferi b'imiduga mito mito yunguruza abantu yo mu bwoko bwa Probox bava igitega baje bujumbura bahagaritse akazi imvuzi kabaruko ibeyi y'ibihumbi 9 leta yababwiye ko batarenza badashobora kuyikorera ko kuko bokora bahomba bagasaba ko abashinga biciro byo kuyunguruza bakorera ku biharuro bafatiye ku gitoro imodoka inywa amakori n'igiciro cyo kuyibungabunga hariya kumugwa mukuru wa politike igitega twakura Gerard nibigira abadereva b'imiduga mito mito yunguruza abantu yitwa taxi yo mu bwoko bwa Probox bakorera mu ibarabara rya Gitega Bujumbura bavuga ko bahisemo guhagarika akazi kubera igiciro c'itike c'ibihumbi cenda leta yabategetse cyo bakora bahomba igituma turiko turakora urana aba boss versement nituronke ico tuba umva ho cawatse imodoka ukagenda he naho uba wikorera basi tuvugire wikorera ari gwawe nahagaritse kora mbona ataco ndiko ndaronka kuko dupakira abantu bane none si bitatu na bitandatu kumanuka kuduga kandi itatu na bitandatu ca gitornanye ca 80000 none wumva no bandiko nkorera basaba abashinga ibiciro vyo kunguruza abantu ko bubanza kuvugana n'abadereva mu gushinga ibiciro bakwiye kurungika umuntu mu maparikingi akabaza ati mbega niba ari ngozi gitega mu kosoma esasi ngana gute hanyuma agaca bumva ibiciro boshinga no kugira ngo akaveresema kaboneke kubera ibiciro leta yashinze izi tagisi voiture mu isanzwe baba bazirukanye baba bazirukanyeho ntizokora ngo bikunde Nukuri dusaba abantu badukurira bari hejuru ba nyakubahwa nyine nk'uko ari ijisho ryacu barabe ibiciro batudugiriza ko baze tugire ibiyago turengere twokumvikana kuko umukiriya yumvikane n'umushoferi kubera ni ivuwatire ku bijyanye n'izi taxi zacu ziduga zikamanuka twokwiyumvikanira kuko twebwe tupakira abantu bane kandi taxi yakira umuntu yihuta yifuza kunyaruka si ukuvuga si uwo ari wese kandi si umwe wa muntu muto muto ayubahuka nawe n'ubundi niko twari dusanzwe dukora abashinga ibiciro byo kunguruza abantu ngo bufatira kandi ku biciro by'ibyuma bigize umuduga n'ibyo kuwubungabunga aha mwumenya ko n'abunguruza abantu muri iyo miduga mito mito bava igitega baja mu zindi ntara nabo nyene bavuga ko ibiciro bashingiwe na leta bitongerejwe bazova bahagarika ubu bakaba mbere batariko barakurikiza Isaa zitandatu zirenga ko iminota mirongo itatu n'indwi ngaha muri studio za radio isanganiro ndabibutse ko muciye ku rubuga rwacu rwa Facebook arigo radio televiziyo isanganiro mushobora kuhasanga ano makuru n'andi atandukanye tuba twabashiriyeho eka muraca kuri wezi tatu akaburungu isanganiro akaburungu pwe akaburungu orge hamu ushobora gukwirikirana n'amakuru atandukanye abana barenga ibihumbi bitatu nibo bajanywe mu bihugu bibanyi nka Tanzania Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bidakwiriye bidakurikije amategeko ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe ONRCT we Tonflair gishinze kugwanya rudandazwa rw'abantu mu gihe kuri no wa 30 mukakaro amakungu ahimbaza munsi wahariwe kugwanya ugo rudandazwa umukuru w'iryo shyirahamwe yavuga ko amatohoza yerekanye ko abana babangamiwe n'ico caha bigasubiza inyuma iterambere ry'igihugu Maître Prime Mbarubukeye asaba leta n'ubutungane gutuza ico caha cy'urudandazwa rw'abantu tumutega abana barenga ibihumbi bitatu na mirongo itandatu na babiri baratwawe nk'inyagano mu bihugu bya Tanzania n'igihugu cya Kongo eh, kuko twisunze ibiharuro dufise nyene mu ntara cumi twagiriyemwo amatohoza ishirahamwe ryacu ONL Situwe Tomfre ryakoreyemwo amatohoza arizo zikurikira ni ukuvuga intara za Bubanza ishyirahamwe ryishinze kurwanya urudondozo rw'abantu ubwimukira bw'umukigero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu burundi ons tuwe tomfrere ryagomba risabe leta y'uburundi guhagarika uwo murindi wo mu kinyegero ugamije gutwara abana b'abarundi nk'inyagano mu gihugu cya tanzania n'igihugu cya Congo mu kubicisha mu nzira zo kuwukomeza cyane cyane ijya nyabune igizwe n'abajejwe umutekano abajejwe intwaro abajejwe ubutungane eh, hamwe n'abajejwe umutekano hamwe n'abenegihugu kugira ngo by'ukuri mu bice byose by'igihugu mu ntara zose no mu komine yose iyo nyabune ikomezwe gutyo ishobore gukora yivuye inyuma kugira ngo by'ukuri ishobore kudufasha guhagarika umurindi udasanzwe uri kuraba kuko ntibyumvikana na gato y'ingene bakoreye hamwe ibyo bintu byosubira kuba kubera baba bashinga ubu hamwe kandi usanga ko bashinga ubu hamwe ako karanda ko kabe kudandaza kirimo w'umuntu kurandurana n'imitsi mu gihugu cyacu cy'u Burundi Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imibano bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Kanka ya commune Bisoro mu ntara ya Mwaro basaba imvukira z'iyo zone gufasha mu migambi imwe imwe iyo zone ni nko gushikana amatara ahakorera iyo zone no gusanura ikiraro kifatanya commune ya Bisoro na commune ya Soro Apollinaire Sindayikengera mushinga mateka yatowe mu ntara ya Mwaro akabavuka muri iyo zone avuga ko ico kiraro coshigwa mu migambi ya Kazoza stanteri wa commune Bisoro amenyesha ko imvukira zifasha mu iterambere ry'iyo zone Laurent Ndikuriyo Eric Ndayikeza umwe mu baba ku mugwa mukuru wa zone kanka muri komine Bisoro avuga ko ibiro vy'iyo zone byari bikeneye kuronka umuyaga nkuba ngo ivyo vyotuma ibikorwa bimwe bimwe vyoroha asaba imvukira z'iyo zone gufasha kugira amatara ahashike Apollinaire Ndayikengera umushinga amateka yatoye mu ntara ya Mwaro akaba avuka muri iyo zone asaba abo byerekeye kwegera inzego zibijejwe kugira amatara ashike muri iyo zone kuko hamaze gushika transformateur hafi yaho Zakaria baramfumbase nawe arongo urongoye umutumba wa muri iyo komine nyine asaba izo mvukira z'iyo zone gufasha kugira ikiraro c'indarayi kiri ku ruzi waga gifatanya komine Bisoro na Ryansoro gisanugwe kuko kimwe mu byuma bikigize gisigaye kiregarega aha umushingamateka mateka sindayikengera Apollinaire avuga ko ivyo vyoshirwa mu migambi ya komine yo muri Kazoza kuko bisaba uburyo buhanitse aramenyesha ko izo mvukira zimaze gufasha mu migambi itari mike nko kubaka isoko rya Wimfizi gusanura gukora amasomero amavuriro ariko arubakwa mu masango na buhabwa amazi bimba mu kuzimu amaze kuboneka mu bibanza bitatu muri iyo zone n'ibindi musitani wa komine bisoro diomede ntangamageri akavuga ko imvukira z'iyo zone ziterera mu migambi ijyanye n'amagara y'abantu indero ugusibura amabarabara hamwe n'ibidukikije imwaro ruhande kuri iyo radiyo isanganiro Lora ndi kuriyo imwaro nawe urakenuye tuve imwaro tumanukire hepfo yaho gato ni mu manuko bw'igihugu mu ntara ya Rumonge muri ico gisata nyene aho ibimenyesha makuru bifise uruhara rukomeye mu iterambere ry'umukenyezi mu muryango mu kibano no mu gihugu Emmanuel Ndacayisaba ajejwe gushira mu ngiro umugambi wishira hamwe Search for Common Ground wo gushigikira no gufasha abakenyezi kwiteza imbere ni wabivuga mu ruganda rwahuje mu Rumonge abamenyesha makuru n'abakore bakorera imigambi y'iterambere bo mu ntara za Makamba na Rumonge ahamagarira abafisi imigambi y'iterambere barata ko batorinda kurindira abamenyesha makuru kugira ngo bashobore kuyishira mu ngiro hariya mu Rumonge twakura Jean Pierre Misago hampande yuko abamenyeshamakuru bafise ijwi rishika kure kandi iryo jwi rigashikirwa n'abantu benshi mu mwanya muto bica byoroha ko iyo batanze amakuru afatiye ku iterambere ry'umukenyezi aca ashikira abakenyezi benshi abatari bwatangura imigambi y'iterambere bakava hasi nk'uko bivugwa na Emmanuel Ndacayisaba ajejwe gushyira mu ngiro umugambi wishyirahamwe Search for Common Ground wo gushyigikira no gufasha abakenyezi kwiteza imbere iyo baronse eh, amakuru afatiye ku iterambere ry'umukenyezi bituma n'abatari bwatangura imigambi yo kwiteza imbere baca bava hasi bakaja ku kivi kugira ngo bumve nabo ko boshikira abandi mu iterambere ry'umukenyezi ry'ikibano mbere n'iry'urugo rwabo hanyuma n'igihugu nacyo kigaca gitera imbere ariko abakenyezi bafise imigambi barangura basabwa gufata ingendo nshasha mu kumenyekanisha ibyo barangura barondere bonyine abamenyesha amakuru nk'uko Emmanuel Ndacyayisaba abandanya bivuga akamuntera abakenyezi bari muri izi nyigisho zariko zirabera hano mu rumonge mbere nakonotera n'abatari hano bashobora kuzonyumva nuko bofata ingendo nshasha ntibarindire ko abamenyesha ari aribo baja kubarondera kw'inkuru ahubwo bonyene bumve ko bafise ishaka zo guhondera abamenyeshamakuru kugira ngo babahe inkuru ibyo bariko barakora bimenyekane bashikane ibyo bariko barakora mu zindi ntara cyangwa hanze y'imbibe z'u Burundi mbere bashoboye no kwigisha abandi abakenyezi ndetse n'urwaruka bafise imigambi ibateza imbere barangurira mu makomine amwe y'intara za makamba na rumonge bari bitabye urwo ruganda rw'iminsi ibiri biyemeza ko kuva ubu bagiye kuzorondera bonyene abamenyeshamakuru kugira ngo bamenyekanishe ibyo barangura batayindiriye ko abamenyesha amakuru baza kubarondera ko amakuru bongere bagwize ibibanza bumviririzamwo intahe z'abiteje imbere ku bibaraba abamenyeshamakuru biyemeza kugwiza amakuru n'ibiganiro bijyanye n'ubwigenge bw'umukenyezi mu iterambere guha umwanya kurusha uko byahora mu bimenyeshamakuru abakenyezi bavuga iby'iterambere batibagiye guhindura isura y'umukenyezi berekane ko nawe afise uruhara ntangere mu iterambere jean Pierre misago mu rumunge radiyo y'isanganiro Jean Pierre Misago nawe urakenuye imbere yo dusozera muri cya gikombe cy'isi yose mu bigeme kiriko kirabera hariya mu gihugu cya Australia umugwi serukira gihugu wa Maroc mu bigeme uhejeje gutsinda igihugu cya Korea y'Amajepfo igitsindo kime kubusa mu rundi rukino rwakinye mu rwakinywe mu gwiserukira gihugu wa Norvege ukaba watsinze ibitsindo bitandatu kubusa mu gwiserukira gihugu wa Philippines ni mu gihugu cy'u Busuwisi na Nouvelle-Zélande banganije ubusa kuwundi muno mwanya natwe turiko turabashikiriza ano makuru mu gwiserukira gihugu ubudagi Burundi bariko batana mu mitwe no mu giserukira gihugu wa Kolombi bakaba bageze ku munota wa 55 akaba ari gitsindo kimwe ca Colombie kubusa bw'ubudagi baza kuba bashyitse kuri zino micro baca bandanya babasomera ayandi makuru yanditswe n'ibinyamakuru na gahwane Jean Marie Vianney kumana lakise à la justice au Burundi au-delà de la qualité de la norme un problème de culture de respect de la loi mu kivuga ibijanye no gushikira ubutungane mu Burundi ashimikira cyane cyane ku ngorane ifatiye ku kudakurikiza uko itegeko ryanditse muri icyo gitabo umwanditsi yerekana ukunyinyurana kuba hagati y'ububasha bw'itegeko n'ububasha bw'ibitegetswe n'indongozi umwanditsi w'ikinyamakuru iwacu asigura ko iyo hari amadosiye adasanzwe igitegetswe n'indongozi hari aho giheza kikubahwa gusumba ibyanditswe mu itegeko ibyo abacamanza bubaha iryo banga usanga bategetswe gukora umwanditsi w'ijambo ry'intangamarara mu kinyamakuru iwacu afatira ku mazina aherutse kwemezwa n'inama nkenguzamateka umushikirizamanza kizigenza wa repubulika n'abandi bacamanza bagiye gukora muri sentare ntahinyuzwa bemejwe inyuma y'aho ibinyamakuru bivuze cyane ibijyanye n'ifungwa rya christine ndayishimiye umunyeshuri wo ku ishuri ryisumbuye rya mugendo muri commune ntega intara ya kirundo yapfunzwe yagirizwa icyo bise kumena ibanga ry'akazi mugenzi wacu yipfuriza abo bacamanza bo mu rwego rukurira izindi mu butungane kugira umutima wo kwanka igihe bikenewe amategeko bita yavuye hejuru nta byafatiwe ko bigaragara mu kugira urutonde rw'abigisha bakosoye ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza examen d'etat uno mwaka wa 2023 vyandikwa n'ikinyamakuru c'abigisha La Voix de l'enseignant nkuko bisigurwa n'ico kinyamakuru candika ibijanye n'indero ku ishure ryisumbuye ETS Kamenge Bujumbura abigisha barabonye ibitagenze neza bamwe mu bigisha bakora mu biro biraba inyigisho canke abahanuzi mu bisata bimwe bimwe by'ubushikiranganje bw'indero bari mu ba mbere bashizwe ku rutonde rw'abakosora ikibazo ca leta examen d'etat mu gifaransa kandi basanzwe bafise ayandi mabanga adasanzwe ni ibintu bijanye na kamwana wa mama nivyo ikinyamakuru La Voix de l'enseignant kibona ko bituma hari bishobora gusubirwamwo bikaba biratevye ibintu icinyegeje cyane muri ivyo n'amafaranga ahabwa abagenewe gukosora ico kibazo nk'uko la voix de l'ensenya giheraheza kivyandika amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba mugenzi we arongoye Uburusiya kugendera Uburundi itororokanizo ry'amakuru nete presse rigaruka ku rugendo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagize mu Burusiya agiye mu nama igira kabiri ihuza ico gihugu n'ibihugu vya Afrika aho umukuru w'igihugu yahaboneye akaryo ko kunegura ko hari abitwaza agateka ka zina muntu basa n'abivanga mu gutunganya ibindi bihugu yaragarutse kandi ku kunyinyurana kwibonekeza hagati y'ibihugu rutura aha Evariste Ndayishimiye akavuga ko muri ibi bihe hari hari byinshi bihinduka ibihugu bikwiye kubahwa mu gutora abo bigiranira imigenderanire nk'uko byandikwa na nete presse itororokanirizo ry'amakuru ya BP naryo ryandika ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye inyuma y'uburusiya yaciye aja mu gihugu c'ubushinwa yaragiye gutera iteka ibirori vy'inkino mpuzamakungu ziriko zirahuza amakaminuza kuva kuwa mirongo ibiri n'umunani ku kwezi kw'indwi gushika itari itariki umunani ukwezi k'umunani aho ngaho mu gihugu c'ubushinwa abanonotsi ndwi nibo baserukiye amakaminuza y'u Burundi muri izo nkino bavuye muri kaminuza y'u Burundi kaminuza yitiriwe umuco Université Lumière de Bujumbura mu gifaransa kaminuza Université Polytechnique y'Igitega na kaminuza yitiriwe ibiyaga binini Université des Grands Lacs mu gifaransa abaserukiye Uburundi bose bashitseyo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu inkino zo gusiganwa akaba arizo zitegekanijwe nk'uko byandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru ya BP ari umukuru w'igihugu icyihutirwa no gukingira igisata cy'ubuvuzi ni akamo k'umwe mu banditsi b'urubuga yaga ku mushahara w'ibihumbi mirongo irindwi n'indwi batangurira ko twoshobora kuvuga nabi abaganga bahitamo gukinjura bakaja mu bindi bihugu ni kibazo umwe mu baganga bahisemo kuva muri ico gisata yibaza aha urubuga rw'abanditsi bayaga rukerekana ingene umuganga nk'uwo yo kwandikira umukuru w'igihugu kuko ari washoboye guhindura byinshi mugenzi wacu yandika ko mu bisanzwe byari bitegekanijwe ko kaminuza zitatu zigisha ubuvu y'ubuvuzi mu Burundi imwe yose yakira mu mwaka wa mbere abanyeshuri jana none ubu biharuro vyerekana ko kaminuza y'u Burundi ifise 78 ngozi yigamwo 68 Espoir d'Afrique nayo 27 mugenzi wacu yandika ko ibitigiri biriko biragabanuka ku rugero rwari gutuma haba igikwiye gukogwa hakiri kare ni hano turangirije no makuru yanditswe n'ibinyamakuru n'ayateguriwe mwonge muyashikirizwa nawe dandayishimiye afatikanije na ara dezire bukeye neza